العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد زهولا ملوستكم صلوات السلام محمد صلى الله عليه وسلم نjegovim ashabima, njegovoj častoj čistoj porodici i vam braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja vas podsjećam da smo prošli put govorili o, odnosno počeli govoriti, malo spomenuli načalno, znači e, neke vidove ili neke stvari kroz koje se može ogledati ili se vidi uh, vide tragovi Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Kroz što se sve ogleda Allahove subhanahu wa ta'ala milost. Pa smo spomenuli da načelno znači i u osnovi Allahove subhanahu wa ta'ala milost i njeni tragovi osjećaju se kroz dvije stvari. Kroz Allahove subhanahu wa ta'ala stvaranje da pa tako i kroz Allahu subhanahu wa ta'ala šari, šarijat i propise. Pa smo malo spomenuli o Allahu subhanahu wa ta'ala stvaranju, je tako? E, da je Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio i sve što postoji oko nas, zapravo kroz to se ogleda Allahu subhanahu wa ta'ala milost. U svako stvorenje kad se zagledamo, i kad ga osmotrimo, je tako? I sve što je Allah subhanahu wa ta'ala u svom stvaranju odredio, propisao, učinio da, da tako stvori, vidjet ćemo da se u tome ogleda Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Kad pogledamo svejedno da u svemir, je tako, u prostranstva svemira, kako se i koje zakonitosti Allah subhanahu wa ta'ala odredio, u svemiru, kad pogledamo u sunce i mjesec, je tako, i koje funkcije je tako, imaju i kakve tragove ostavljaju ta stvorenja Allaha subhanahu wa ta'ala, vidjet ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Vidjet ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Kad pogledamo sunce koje je non stop planti, je non stop u gori, je tako? Samo sunce kao sunce i taj plamen, i te stalne eksplozije i to stalo gorenje, jel tako, samo po sebi, ne liči nam ne nešto. Međutim, kad pogledam posljedice, jel tako, i kakav utjecaj ima na sam život na zemlji, onda vidimo da je i taj planet, stalno goruća zvijezda, jel tako, sunce, zapravo Allah subhanahu wa ta'ala, milost, jer je ona jedan od sebi, odnosno ono bez čega nema života i ne bi bilo života na zemlji. Pa kad pogledamo na samog čovjeka, evo tako, kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lakad halaknal insana fi ahsani taqvim, kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u najljepšem obliku, evo tako, kako ga je stvorio od tijela i duše, <coughs> pa mu dao dušu, evo tako, dao mu moć da razmišlja, <clears throat> da raspolaže informacijama, da analizira, koje je Allah Subhanahu wa ta'ala obskrbio i dao mu brojne blagodati koje su očite i vidljive na prvi pogled na čovjeku, ali i one druge koje se ne vide, jel tako? I tako dalje, i tako dalje. I kad bi htjeli da nabrajamo tragove Allahove Subhanahu wa ta'ala milosti u njegovom stvaranju, onda bi potrošili život, jel tako? A ne bi uspjeli sve to sagledati. Kaže Imam Ibn Qayyim rahmehullah ta'ala, opisujući sveobuhvatnost Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, kaže kada bi razmislio o svijetu, a, dakle, ostrumno zagledajući se u njegove detalje, onda bi vidio da je svijet ispunjen i prepunjen Allahovom subhanahu wa ta'ala milošću kao more vodom i kao atmosfera zrakom. Znači da, šta? apsolutno sve Allahova subhanahu wa ta'ala milost obuhvata, iako se radi samo o jednom postotku Allahove subhanahu wa ta'ala milost, milost. O čemu ovdje Ibn Kajim govori? Da je Allah subhanahu wa ta'ala šta stvorio? Stotinu milosti. I samo jednu spustio među svoja stvorenja i samo jednu spustio među svoje stvorenje. Pa kaže Ibn Qajim, kad pogledaš Allahove stvaranje, vidiš da je sve ispunjeno njegovom milošću, a radi se samo o jednom postotku njegove, njegove subhanahu wa ta'ala milosti. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه on je sve i na nebesima i na zemlji podčinio vama od sebe. On je to vama podčinio, ali to je od, od njega. on je to sve vama na zemlji što i na nebesima podčinio vama od sebe. Inna fi zalika ra'ayatun liqawmin yatafakkarun. Zaista u tome ima znakova i dokaza za ljude koji razmišljaju. Za ljude koji razmišljaju. Allah zanimljivo je da Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima sposobnost da razmišljaju i zaključuju. I da je to jedna od najvećih također Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. I to je Allahova milost prema ljudima. Tako tamo dadne. Da aparat, tako, da mu dadne sposobnost da zaključuje, da razmišlja. I to je blagodat, je tako? Međutim, većina ljudi na toj blagodati nije zahvalna. Jer šta je zahvalnost na blagodati? Da tu blagodat kori, koristi u pozitivnom smislu, tako, za pozitivne stvari. Većina ljudi danas apsolutno ne, rak, ne razmišlja. I čak mi je mrsko i teško da razmišlja. Čak šta više, susrećemo se s ljudima na, na ulici, u, u trgovini, u poslovima, u, susrećemo se sa ljudima, je tako? Koji apsolutno odbijaju da razmišljaju. Kad se upustimo sa njima u razgovor, je tako? I kad počnemo da, da nešto što je on ustaljeno zamislio ili nešto što mu je neko servirao putem e, televizije, putem medija, je tako? Nešto što na, na, čemu ga je neko naučio, što mu je neko izdiktirao, je tako? I kad dođeš u situaciju da, da mu kaže da to nije tako i da treba samo malo da razmisli i onda mu navedeš neke dokaze, počneš mu dokazivati, umara se, ne nemoj me zamarati. Neće da, neće da razmišlja, odbija da razmišlja. Zato Allah smarva tajala, inne fi zelike da ajate kao mi je te fekja zaista u tome imaju dokaze, u tome su u stvaranju, do, jel tako, u Allahom subhanahu wa ta'ala stvaranju i onome što je stvorio su dokazi za one koji razmišljaju. Je tako? Po pa obzirom da malo ljudi hoće da razmišlja, je tako? Onda je zato i vrlo malo ljudi našo uputu i u tome nalazi zato vrlo malo ljudi u tome nalazi Allahove ajete, Allahove dokaze. Fandor ila athari rahmetillah. Pogledaj u tragove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Allah nas podučava Allah je sve sa milošću stvorio i u svemu se ogleda njegova milost. Ali nas onda upući pogledajte, tragajte, tražite sam vr. Pogledaj ila aferi rahmetillah. U tragove Allahove milosti. Pogledaj kako se Allahova milost očituje. U svemu. Kejfe juhil arda ba'da mautiha pogledaj kako oživljava zemlju nakon što bude mrtva. Nakon što bude mrtva, Allah subhanahu wa ta'ala nam pokaže prvo da zemlja izgori, jel tako? Ispuca. Da izgori. Da nema na njoj ništa živo. Da pocrni. Da sve bude sama prašena. Jel tako? A onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت I od njegovih ajeta i dokaza je da ti vidiš zemlju kako je mrtva. O tako. A onda, kad spustimo na nju vodu, odjednom ona proživi i pokrene se. Život odjednom. u nečemu što ti očito ubijeđen si da tu nema nikakvog života i nikakvih tragova života. Allah subhanahu wa ta'ala samo spusti vodu i odjednom počne bujati život. Pogledaj u tragove Allahove subhanahu wa ta'ala minus. Inna dalike le muhijem nauta, zaista će taj koji to tako zemlju mrtvo oživljava, no tako oživjeti mrtve. Šta je čudno da onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, evo lam jarav, أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى Zar oni ne vide da je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju? Nebesa i zemlju. Sve što vidiš i što ne vidiš još, je tako? Sve to Allah spano tada stvorio. Pa onaj koji je to stvorio i nije mu to nimalo bilo teško. ولم يعي بخلقهن ništa, nikakve umora ni tegobe u stvaranju nebesa i zemlje. Allah svala tada ništa nije osjetio. Nisu umorio. Zar je tom koji je to stvorio teško da oživi mrtve. Koje je on prvi وَهُوَلَّذِي بَدَ يَبْدَ الْحَلْقَ ثُمِ يُعِدُ On počinje stvaranje i onda ga ponavlja. On je počeo prvi put stvaranje i pona i on ga ponavlja. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ A ponavljanje stvaranja je još la, lakše, još jednostavnije. Je tako? ponoviti nešto što je bilo još jednostavnije. Pa onaj koji je stvorio ova nebesa i ovu zemlju, je tako? da i nije nikakve tegove u tome i teškoće vidio, je tako? I on je počeo prvi put stvaranje, šta mu je teško da sve ovo uništi i opet sve izbonova iz početka drugi put to stvori, što će Allah Svano Tela i uraditi, je tako? Allah Svano Tela nas je obavijestio da će sve ovo uništiti i sve ponovo oživjeti ponovo na drugi način stvoriti to će biti šta? drugi život, stvarni život, potpuni život, vječni život. On će biti stvaran zato što je vječan, je li tako? Ovaj dunjalučki život će biti kao san. Zato što će brzo, brzo prolaziti. I zato što je prolazna faza, period. Pa pogledaj tragove Allahu subhanahu wa ta'ala milosti u stvaranju. Lakar halaknal insana fi ahseni taflim. Čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku. To je Allahova milost. O tako. Summa radadnahu asfala safirin. A onda zbog njegovih grijeha i zbog toga što neće Allah u upute i što neće, kako mu je Allah propisao, onda ga spustimo na najniže stepene. Spusti se sam čovjek ispod stepena životinja, hajoana. To je najgore biće. Ja i val insanu, ma garrake v rabbi kel kerim. O čovječe, šta te zavarava u pogledu tvoga plemenitog gospodara? Tvoj gospodar je plemenit prema tebe, ali šta te to zavarava, je li tako? Eladi halakake fe savuake fe adalek koji te je stvorio, a zatim te s razmjernim učinio, je li tako? I uspravnim. S razmjernim i uspravnim. I pogledaj počasti, je li tako? Allah smanav tada čovjeka učinio tako uspravnim i s razmjernim fi ejje surati ma ša'a rakkevek i u kojem god on hoće obliku on te stvori. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan pa kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pogledaj kaže ovdje kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje i podučavanje vezao za svoje svojstvo milo, milost. Stvaranje o tako, milostivi, ar-Rahman. O kako? Allam al-Quran, podučio je Kur'anu, o tako, milostivi je podučio. On svoju milost, Allah subhanahu wa ta'ala, podučavanje Kur'anu, odnosno šarijata i propisivanje šarijata, veže za svoje svojstvo koje milosti. On je to radio iz, iz milosti prema ljudima. Halakal insan i stvaranje, i samo stvaranje čovjeka je šta? Allahu subhanahu wa ta'ala mi milost prema čovjeku. Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema čovjeku. Pa je i stvaranje i podučavanje i stvaranje i šerijat i sve što je Allah subhanahu wa ta'ala i čemu je ljude podučio mimo šerijata u svemu je to šta Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema ljudima. A onda kaže Ibn Qajim čita u suru završava tebara kesmu rabike zil djerari u likram. Uzvišeno je i plemenito je, beričetno je ime tvoga gospodara. Koje je ime? Ono sa kojim je početa ova sura. Ar-Rahman. Pa je plemenito i beričetno ime milostivog. Milostivi. Je li tako? ovo ime je plemenito i beričetno zato što je šta? U svemu se ogle, ogleda. U svemu se ogleda. U svemu što je Allah Svanova Tala stvorio, ukazao je u tome na svoju milost. Allahovom milošću sunce izlazi, je tako? Allahovom milošću sunce, je tako, planti i gori i svijetli otkako je je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Pa samo on zna kad ga je stvorio i koliko već, je tako, prolazi, a ono jednako svijet, svijetli i ne se. Tako, ne se. I ne smanjuje svoju, svoju žestinu. Odnosno, blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala dao. Mjesec također. Allah subhanahu wa ta'ala je svoje milosti stvorio noć. I stvorio dan je Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Koranu, upućuje ljude. Ljudi jednostavno rode se i prije nego što uznaju za sebe, bila je noć i dan, jel tako? I onda kad oni polako saznaju prve pojmove života oko sebe, oni vide da tu postoji noć i dan. I misle da tako treba da bude i nikad o sebe ne razmišljaju. <laughs> u stvari je to jedan od velikih znakova Allahov Ismanova Teala milosti i dokaza Allahov Ismanova Teala. O tako? Pa Allah Ismanova Teala postavlja pitanje. Pogledajte, kad bi Allah Ismanova Teala da je učinio dan do sudnjeg dana, pa nema noći. Kad bi se odmorili? Kako? Pa onda postavlja obronta. A da je noć do sudnjeg dana, ko bi vam došao do njih svjetlosti? dana i života. Ljudi ne svataju, ne razmišljaju o svakodnevnim pojavama. A sve su to trebaju Allah subhanahu wa ta'ala milosti. I ova zemlja, i život na ovoj zemlji. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio druge planete i nije dao života na njima. Što? I dao ljudima mogućnost da otkriju površinu tih planeta drugih, da vide kako izgledaju. Je tako? Što da napravi poređenje, vidi kako ima na zemlji života, na drugim planetama nema. Pa to je Allah vas manava tajna vidnost. U čemu je tajna? Kako ima na zemlji, a tamo nema. Pa Allah subhanahu wa ta'ala po tako ništa nije stvorio abeta bez smisla, je tako? Ništa Allah subhanahu wa ta'ala nije bez smisla stvorio. Ništa, sve ima svoj smisao. A Allah subhanahu wa ta'ala konačni smisao svega što je stvorio وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Smisao svega što je stvorio šta? Allah je stvorio i nebesa i zemlju radi isti, radi istine, da se pokaže istina. Pa Allah svana tela ljudima pokazuje istinu. Evo drugi planete, nema na njima života. A zato je traga Allahove milosti ovdje na zemlji šta? Da ima života. Da je stvorio pašnjake, šume, livade, je tako? Rijeke, životinje, sve rasporedio. Allah subhanahu wa ta'ala kroz sve to pokazuje svoju milost. Pa onda između sami životinja stvorio spolove, muški i ženski, je tako? A onda dao nagon da se pare. Je tako? Dao nagon da se pare, potrebu da se pare. Jer da nema te potrebe, ne bi se parilo. Je tako? A između ljudi usadio ljubav, je tako? ljubav, pa da onda šta, da kroz tu ljubav i užitak, jer da nije tog užitak, užitka, jer pogledajte danas, savremni čovjek se toliko izopačio. Pored ljubavi koji, i sa osjećanja koji treba da osjeti, da tako, suprotni polovi, da tako, i ljubav prema potomstvu, i strast i užitak koji je Allah svana tajala dao u bračnom životu, pored svega toga ljudi neće potomstvati tako? I zato ih hara bijela kuga, kako kažu. Tako? Čitave nacije pobi. A to je šta? Savremeni čovjek koji je nešto naučio, je tako, otkrio, dokučio, šta je dokučio? Kako će sam sebe uništiti. I dokrećiti, je tako, onaj, na koji način se može dokrećiti ljudska odrasta? Kako? umjesto djece da se gaje psi. Ali tako, na taj način. To je ono do čega je došlo, došao kao tako, savremeni čovjek. To su dostignuća. Kao tako, proizvod savremene civilizacije. Allah subhanahu je usadio to u čovjeka da bi obezbijedio šta? Nastavak vrste. A pa to je Allah subhanahu wa ta'ala milost. To je Allah subhanahu wa ta'ala milost. Pa onda kad ljudi odbiju njegovu milost, onda im onda da im šta? Da oni osjete čemu to vode. To vide, evo sad kad vi nećete tako, onda pa pogledaj šta će sa vam biti. Pogledajte sad. I to sve Allah, tragovi Allahove Subhanahu wa ta'ala milost. Pa je, kaže, čak ovdje autor kaže, Allah Subhanahu wa ta'ala iz milosti prema ljudima učinio da ljudi imaju potrebu jedni za drugim. Allahu je milost da je neki učinio bogatijima druge siromašniji. Da je neki učinio tako, sposobnim, a druge manje sposobnim. Da ih stvori različitim. Što? Da imaju potrebe jedne za drugim. Inače, da ljudi nemaju potrebe jedni za drugima i da osjete sasvim neovisnost jedne od drugih, njihov život bio nemoguć. Automatski bi prestao Jer upravo ta potreba jednih za drugima ljude tjera, jel tako, taj interes, tjera da imaju, jel tako, da uvažavaju jedne druge, da imaju, da izregulišu odnose između sebe. I to je Allah vas ta je milost. Pa ima bogatih, ima siromašnih, ima dobri, jel tako, zanatlija i inženjera, a ima drugi vještih rad, radnika, je tako, i tu se nadopunjuju i svi jedni drugima potrebe ispunjavaju. Svi jedni drugima potrebe ispunjavaju, a onda ih je sve sebi podčinio i učinio da niko od njih ne može i da svi oni imaju potrebu za kim? Za Allahom subhanahu wa ta'ala. Ovo je što se tiče stvaranja, znači tu možemo samo onako skrova malo dati šarete, neke prepisati od učenjaka prije nas, jel tako, vidjeti kako su oni razmišljali i onda kad imaš vremena malo da razmišljaš na isti način, samo istim tragom kreni na isti način pokušaj razmišljati, pa ćeš otkriti čudesa Allahove subhanahu ta'ala, milost. I to je i ibadet. To je i ibadet da razmišljaš. To je i ibadet, čak se prenosi od Selefa ovog umeta, Hasan al-Basrija i njegove generacije Tavina, da su govorili da je razmišljanje o stvaranju, je tako, ili jedan čas razmišljanja o stvaranju da mi je draži od čitave noći i badeta. Je tako? Zašto? Zato što su to smatrali uzvišenim i badetom je da to posebno šta oživljava srce i imamo čvršćije vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Drugo, jedna od najvećih tragova Allahu subhanahu wa ta'ala milosti jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala slao ljudima poslanike. I zaista ovo šta? Zasigurno najveća milost. Jer pogledaj ljude na zemlji, da je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio na zemlji i da im nije slao poslanike i uput i da ih nije podučavao. Može li neko samo da zamisli naš što bi do danas, je tako, od ruha ovog naroda do danas, naš što bi život na planeti izgledao i bićio? Hvala. A? Hvala. Znači, samo da zamisliš da nije bilo, da Allah smanav tajala prvi put kad je Nuhov narod zalutio i počeo čin širk, da nije poslao Nuh selam, da nije opominio, da nije, o tako, da nisu dolazili poslanici. Znaš što bi život na planetu ličio danas? Do danas, šta bi ljudi? Tako. Pa, preko lutovog naroda, je tako? i ostalih naroda, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. To je zaista najveća milost. Ona arsalna ki illa rahmatu alil alami. Zato Allah subhanahu wa ta'ala i u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi sallam kaže nismo te poslali ni za što biti osim kao milost svim, svim svjetovima. Tebe smo poslali kao milost svim svjetovima. Kao iz milosti Allah subhanahu wa ta'ala ljude podučava. Je tako? Nemojte lutati. Nemojte lutati, nemojte biti u zavodu. Nemojte lažna božanstva obožavati. Jer obožavanje lažnih božanstava je uvijek daleko teže i kobno. A obožavanje Allaha je milost. O tako? Jer lažna božanstva traži puno, Traži živote. O tako? Traže živote, žrtve, puno. A Allah s.a. je obožavanje Allaha je milost i sloboda Obožavanje bilo koga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala je robstvo. Tako, tegobno robstvo. A robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala je slobo, sloboda i olakšan. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Mi smo tebi objavili knjigu u kojoj je objašnjenje za sve stvari. Knjiga u kojoj je objašnjeno sve. tibijana li kulli še. Ova knjiga je sve objasnila, ali ona je šta uputa i milost. I milost. Pa je slanje poslanika i slanje knjige, objava knjige šta milost. I šta još i radosna vijest muslimanima. Radosna vijest muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala je svojom milost poslao poslanike, poslao uputu ljudima, uputio ljude. Allah subhanahu wa ta'ala je na taj način i svoje milosti upoznao ljude sa sobom. Inače da nema, da nije slavo poslanike, ljudi ne bi znali za Allaha uopšte. Ne bi znali za svoga gospodara. Ne bi znali koji im je gospodar. I kuće šveće ne Je tako? Ne bi znali da će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, da će polagati račun. Ne bi znali. Ne bi znali šta i sa čim je njihov gospodar zadovoljan. Šta voli, a šta ne voli. Ne bi znali kako će zaslužiti njegovo zadovoljstvo. Ne bi znali kako će Allahu ibadat čini. I to je Allahova milost. Da je ljude podučio, evo, ovako ibadat meni činite, ovako mi robujte. Otak, ovako se meni obraćajte. Pa je podučio ljude, ove neznalice, ljude čija je osnovna osobina neznanja, je tako? innehu kana zoloman džehura. Insan je zaista šta? Nepravedan i neznalca. Ali čim je neznalca mora biti nepra, nepravedan. Jer pravda proizgivazi iz, zna, iz znanja. Ne može iz neznanja proizvati neka pravednost. Je tako? I zaista je čovjek takav. Pa Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti podučuje ga. Evo ovako ti meni ibadet čini. Ovako ćeš zaslužiti moje zadovoljstvo. Tako? a i sad svoje nepravodnosti, nikad to ne mogu mogao, mogao dokućiti. I nema većeg zadovoljstva da Allah subhanahu wa ta'ala i bade čini šta znanje. Pa, Zamislite kako se osjećaju ljudi koji i bade čine možda je, možda nije, bez znanja, bez čvrstog dokaza. Lutaju, o tako, u tminama. Kakav je njihov osjećaj? A kako je osjećaj tvoj kad ti tačno znaš da Allah spano tara od tebe traži da obaviš namaz tako, tako, tako, da staneš tako, da kažeš tako i da znaš da je to ono što od tebe Allah traži. I da znaš da, da tako si obavio i Allahu robiješ onako kako mu je robovao najodabraniji njegov rob. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zavisite tog zadovoljstva i te sreće tako, u odnosu na onoga koji se pati i toma, i tomara, i drugo misle, je li ili nije, možda jest, možda nije. A ti si na sigurnom putu i to je od Allahovi Svanova Tara milost. Sigurno je Allah Svanova Tara šta? Kroz ovu kazao veliku milost ljudima kad ih izbavlja iz neznanja, tako? kad ih iz smina zabluda izvodi na svjetlo upute i kad ih iz njihove nesreće izvodi šta na put sreće i na put razboritosti, kad ih iz puta gluposti i zablude izvodi na put razboritosti i, sre, i sreće. Allah subhanahu wa ta'ala je objavljujući je tako poslanicima knjige, ljude podučavaju njihovom da tako njihovi sreće i na dunja, i na dunja, jer Allah subhanahu wa nije objavljivao samo o tako da ljudi kako će zaslužiti sreću na ahiretu, nego i na i na dunjalku kako će sretno urediti svoje živote. Pa Allah subhanahu wa i svoje milosti ljude stvorio, onda im poslao poslanike i svoje milosti i opet i tako uvijek milost ukazuje i uputom I onda kad ih svoje milosti uputi, Allah subhanahu wa ta'ala iz milosti te stvorio, iz milosti poslao poslanika, objavio knjigu, iz milosti propisao šarijat, tako, iz milosti te uputio da ti to povjeruješ i prihvatiš, i šta ti kad to prihvatiš i povjeriš, a sve to iz milosti Allah, onda te svoju milošću nagradi. Onda tebe nagradi, je tako? Onda ti nagradu uživaš za to. A sve ti Allah dao i stvorio te i poslanika ti poslao i knjigu i objasnio ti i uputio te na kraju ti i od srca otvorio i dao ti razum, je tako? Da shvatiš tu uputu, sve ti on dao i onda te za to nagradi. Svoje milošće. Svoje milošće. I može li se išta porediti i može li išta, tako, se biti slično ponovno o čemu govorim kada je u pitanju Allah subhanahu kada je u pitanju Allah subhanahu ta'ala pa kaže Ibn Khaym na kraju o, ovoga na kraju ovog pasa navodi njegove riječi autor pa kaže a, da je slanje poslanika ljudima preći i veća milost od spuštanja kiše, stvaranja, obskrbe, da ljudima veća milost u slanju poslanika i objave i upute od stvaranje obskrbe i riska na zemlji i stvaranje uslova života, je tako, od unjanskog života. Međutim, kaže Ibn Kajim Rahmanullah Teara, većina ljudi Allahovu milost u obskrbi i stvaranju, tako, klime i uslova života na Dunjavuku lakše primijeti i vidi. Jel' tako? Međutim, ova druga blagodat, slanja poslanika, nju vide njegovi odabrani robovi. Pa kaže, oni koji se ograniče i vide samo, jel' tako, samo ovu dunjavsku blagodat i Allahovu milost u dunjavskom životu, kaže, oni vide ono što životinje vide. Jel' tako, oni su na nivou hajvana, to vidi hajvani, kako. Ali kaže oni koji je Allah s.w.t. posebnom uputom i razumom obdario, oni vide, je tako, i više od toga, odnosno vide i stvari iz druge strane, odnosno vide da je Allahova milost u slanju poslanika šta veća od stvaranja obskrve i stvaranja života, života na zemlji. Zatim, Allahova milost se posebno ogleda još u jednoj stvari, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta grije. O tako. I ovdje je posebno to interesantno za nas. tako. Zašto? Zato što u tome imamo posebno veliki interes. Zašto? Zato što smo svi gre, grešnici zato što smo svi grešnici i svi imamo jel tako, nasušnu potrebu za Allahovu milošću u ovom pogledu da nam šta te grije oprosti da priđe preko ružnih postupaka naše. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava kul ja i badi jel ladi ne esrafu ala infusim la taqnatu mi rahmatillah inna Allahe javferu zanobe džemije. La hawla wa la kuvata illa. Pogledajte ovo. Kaže, reci ti mojim robovima koji su se prema sebi ogriješili, tako, i koji su pretjerali u grijevu prema sebi, nek ne gube nadu Allahu u milosti. Zaista Allah sve grije prašta. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala sve grije prašta. Ovo je onako, često mi čujemo ovaj ajet, tako, i prevodim ga. I jest, Allah subhanahu wa ta'ala sve grije prašta. Ali ne zamišljamo se nad tim, šta to znači? Subhanallah, uzmi svog babu, uzmi svoju majku, sigurno te voli, jel tako? Majka ti. Ali ima neki stvari, neće da ti halal, jel tako? I kaže, sin, ovo ti nikada halal neće. A šta je to što si ti uradio, što ona tebi neće ništa nikada halali? Kad vidiš na kraju, pa ili je to neka krugna stvar, jel tako? Pa ne može biti, znači, ono što ti možeš pogriješiti prema drugom čovjeku, prema ocu, prema majici, prema bilo kome drugom, od ljudi, ne može biti nikad toliko krupno kao što je i najsitniji grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema stvoriteći svjetova. Prema ona koji te stvorio i tvoje roditelje i sve ti dao. O kako? Pa je grešenje prema ovim drugima I kad je najkrupnije, ne može se porediti prema najsitnijem grijevu, prema kome? Prema uzvišenom. A on uzvišeni, šta on sve prašta. On sve prašta. Inna Allah je ufer od ponove žemije. Pa kako kaže Resul Salah Ali Veselem, kad bi tvoji grijesi dostigli, ispunili obzorja, to tako, svu planetu kad bi ispunio grijesima. Kad bi dostigli nebeske većine svojih grijesa. I onda se pokreješ, Allah sano tada se sve oprašta. I ovo se odnosi šta kad se čovjek po pokaj. Ovdje ova sano tada podsjetiće ljude na pokaja, pokajanje. Podsjetiće ljude na pokajanje. S druge strane kažemo šta? inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Širk wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. A oprosti će mimo toga kome ho kome hoće. Kako ovo sad? To je bez pokajanja. Ovo je bez pokajanja. Da čovjek učini širk i da se ne pokaje, neće Allah nikad oprostiti. A mimo toga će oprostiti grijehe mimo širka. Jel tako? Allah će oprostiti grijehe čak i ako se čovjek ne pokaje. A kad se pokaje, sigurno ćemo sve sve oprostovati. Subhanallah i nadim. Allahu aminost. A tako. I to je ono što je tako posebno uliva nadu. Allah subhanahu wa ta'ala zato to tako kaže Ibn Khayyim zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o svom uzdizanju na arš kaže Ar-Rahmanu ala l-arši stava. Milostivi se na arš uzdigao kaže, uzdiže se naš svojim sveobuhvatnim svojstvom na, na jel tako, sveobuhvatno stvorenje koje je obuhvatilo sva ostala stvorenja nadvilo se, jel tako? I kaže tamo na Aršu u, u hadithu spominje se da je napisao kao zavijet i kao knjigu za sebe, jel tako, da inna rahmetahu, inna rahmeti sebe kad vladavi, da moja milost je prestigla moju srcu sržbu. I to je za njega, ta knjiga kod njega sa njim na aršu stoji, je li tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala da nije ovako, je tako? Da nije Allahove milosti, ne bi ovaj život ovako izgledao. I ne bi ljudima Allah subhanahu wa ta'ala ovako puštao i ovoliko sa njima saborio i trpio njihov kufr je zulom i nepravu i njihovu oholost i vrijeđanje Allaha i vrijeđanje Muhammeda sallallahu alaihi i ruganje a, Allahu i ruganje Muhammeda sallallahu alaihi i ruganje šerijatu i propisima Allahovim i ruganje Allahovoj mudrosti i ruganje Allahovom znanju ne bi to Allah tako pustio kao što kaže Allah subhanahu u ta'ala ulevi ahidu Allahum na sebima kesebu, je li tako? Da Allah svana ta'ala uzima ljude ili kažnjava za ono što zarade na tarake ala vahriha min tarbe. Ne bi na, na površini zemlje, na lezima zemlje ostalo ništa da se pomiče. Ništa ne bi bilo. Međutim, Allah subhanahu ta'ala prašta وَهُوَ الَّذِي يَقْوَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ On prima pokajanje od svojih robova i prelazi preko ružnih dijela. Prima pokajanje ko se pokaje i ko se ne pokaje prelazi preko ružnih postupaka. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Kad ti dođu oni koji vjeruju naše ajete, reci im Selam alaikum, je tako? Mir i spasnik je vama. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahim. vaš gospodar je sam sebi propisao milost. Sam sebe obavezao da bude šta? Milostiv. Men amila minkum su'en bi jehalatim. Thumme tebe min ba'dihi wa aslaha fa annahu gafuru rahim. Ko od vas uradi neko zlo iz neznanja, a zatim se poslije toga pokaje i popravi, pa on je zaista šta? Onaj koji je koji oprašta i koji je milo i koji, koji je milosti. Pogledajte sad ovo. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava da Allah subhanahu wa ta'ala ne samo da je milostiv, ne samo da prašta, nego se on Allah subhanahu wa ta'ala tebi kad se pokaješ obraduje tvoju to. Ovo znači prelazi mogućnost ljudskog pojmanja i svatanja da on Allah subhanahu wa ta'ala koji ti ne trebaš ništa mu ne možeš ni pomoć, ni odmoć, ni naškodit, ni koristit, ništa. Niti njegovu vlast umanjit, ni povećat, ni ništa, ni za šta Allah subhanahu wa ta'ala ne trebaš. A on te treba za sve da tretneš okom, da ne možeš ništa, za sve ti Allah treba. I on tebe posmatra kako si nepokoran. I kako griješiš. I kako izazivaš, prkosiš Allahu, izazivaš njegov srb. I onda si ti pokaješ. I on se tvojoj tobi obrazi. On se tvojoj tobi obrazi. Ta havla Ljudi ne mogu to da shvatiti. Ne mogu ljudi to da dokođe. Pogledaj da je, na primjer, jednog vlasnika firme i ima radnika koji je baš ono, nije dobra, dobra, je li tako? Nije poslušan, ha? I on njega pušta, je li tako? Pušta ga da čini greške, da čini greške i čeka ga kad će ispuniti limit da mu dadne otkaz, je li tako? I ovaj prije nešto što je napravio taj zadnji korak za koji bi mogao dati otkaz, dođe i izvine se. I ovo me krivo što se ovaj izvino. Tako krivo što se ovaj pokaju. Zašto? Zato što je on već ljut na njega i želi sad da mu napakosti. Kao tako? To su ljudi. To su ljudi. Često u dunjavskim odnosima ljudima bude krivo kad se pokaješ kad ljudi traži halala i oprostaj i kad se izviniš krivo i više gulo da se nisi izvinao. Allah koji nema nikakve potrebe, apsolutni gospodar, ne samo da se obraduje, nego se silno obraduje. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahu afrahu bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatin bi ardi falatin فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه kaže Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje taubi jednog od vas nego neko od vas kad bi bio sa jahalicom usred pustinje pa pobjegne od njega, a na njoj, na toj jahalici je i njegovo piće i njegovo hrana. I njegova hrana. Fe eje se minha. Pa ovaj izgubi nadu. Je tako? Izgubi nadu da će se ona vratiti. Otišla jahalica, ostane sam na nogama, usred pustinje, vizila i piće. Pa kad izgubi nadu, da ne čitam dalje, znači samo da prevodim, kaže sjede pod najbliže drvo i legne u hladovini čekajući smrt, da ga dotuče, je tako žeć. I dok on u takvom stanju čeka da ga ubije žeć, čeka smrt, iščekuje, od jednom pogleda njegova jahalica došla, ponovo stoji krenina i onda skoči i iz silne radosti, jel tako, povrka pojmove, uopšte nema pojma šta priča, jel tako, i kaže, o Allah, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar i silne radosti, povrka, ne, ne zna šta priča, jel tako. E kaže, Allah subhanahu ta'ala se više obraduje tvojoj trobe. nego što bi se ti obradovo gotovo smrt tu i to je tako teška smrt umreti određenje nije to jednostavno tako treba znači dušu polako i svake ćelije je tako milimetar po milimetar ispuštati a da to su se tako to su se usta ali tako, pa jezik, pa se osuši jezik toliko da je postaje bolno njegovo pomjeranje. Ali tako, greve. Pa sve se polako osuši. Ali tako, disajni putevi. Pluća treba polako umriti. I onda vidiš stigla voda, jahalica. I voda, i jahalica, i hrana, i imaš sad sredstvo za prevoz. Allah svano ta'ala se više obradi tobi nekoga od ljudi, a nije on nikakve potrebe za njim. Pa kaže, znači, kad sve ovo insan sagleda, pa tako, zaista će kod Allaha propast samo onaj ko stvarno treba da propadne. Zaista će u džehennem samo onaj ko stvarno treba u džehennem zaista će vječno u džehennemu gorti samo onaj ko stvarno to treba da bude tako. Pored Allahove sve ta'ala milost, ali tako, pored njegove dobrote i pored toga što je Allah sve ta'ala preduzao i slavu poslanike i dao ti sve ti dao da budeš musliman i stvorio te na čistoj fitaj. Tako, i sve si preduslove dao da zaslužiš njegov oprost i propisao lahak šarijet, da neko dođe do oce da mu Allah subhanahu wa šta? Ne oprosti. Stvarno onda šta? Pa zato je oni koji, koji gube nadu Allahu milost da je to osobina šta? Samo nevjernika. Inna la je ismi rauhi illahi innal kavmun kafirom ne gube nadu Allahu milost osim nevjernici. Tako, osim nevjernici. Isto tako, znači, završit ćemo s ovim za Allahu pomoć. <clears throat> Dakle, nada je Allahu milost, bez obzira dok li čovjek stigao i kakvog stanja bi, da je Ibrahim, ali Salam svoga oca Azara, kad ga doziva i poziva ga da se pokaje, a on je klesao kipove, ali tako, pravio druga božanstva. Teško i sam može zamisliti da ima neki veći igri od toga. Da neko kleše druga božanstva mimo Allaha subhanahu ta'ala ljudima da se onda oni klanjaju tome mimo Allaha subhanahu ta'ala. Ali Ibrahim ga doziva i spominje Allaho ime milosti. Ja ebeti inni ahafu an je meseke en je meseke azabu minar rahmani. Kaže, o oče, ja se bojim za tebe da te ne stigne kazna od milosti milostivog. Fatakuna bi šeitani volije. Pa kaže učenja, spogledajte, kaže, bojim se da te ne stigne kazna, pa priličnije bi bilo da se kaže kazna od pa neko Allahovo ime koje je priličnije ide uz kažnjavanje, je tako? Međutim, kaže Ibrahim, nije tako rekao, nego je rekao da se ne stigne kazna od milostivog. Pa kako Ibrahim spojio kaznu sa Allahovim svojstvom milo, milost? Kaže, u tome je šta? Ibrahimova vještina, a tako? I nada da podstakne vidi, Allah je milostiv. O tako? Da ga postakne na teo, na teobu. Šta god ti radio, o tako, pa Allah je milostiv. I onda mu, i u takvoj situaciji opet spojenje svojstvo Allahu i Svanova Teala milosti. S druge strane, ako te o oče kazni milostivi, pa ti onda stvarno kazno, šta? Zaslužiš. Ako te on kazni, a on je milostivi, pa onda ti stvarno ništa drugo ni služi, je tako? Teško tebi onda, ti stvarno onda prekoračio šta? Sve granice i propustio sve šanse. Propustio sam sve, sve šanse. To je, vole Allah Svanova Teala, da nas uputi učvrsti, a uz Allahovu pomoć naš sljedeći susret će biti nastavak govora o nekim oblicima i tragovima Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, a onda poslije toga kako treba na nas da utiče to kad mi vjerujemo i čvrsto vjerujemo u svojstvo Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Milost, šta to treba kod nas da izazove. Pa, preko ovo što ste čuli, molimo vas, da vam se smije, da nas učini od onih koji će čvrsto vjerovati u svojstvo Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Amin i koji da budemo od onih kojima će se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati i na dunjaluku i na ahiretu. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti i sramote sakrije da nas u hrnu i spasi od džahnem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi posebno nagradom za sabr i i izdržali se 50 minuta. 51 minuta.